Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հաղորդում մասնակցությամբ Արցախի մայր բուհում ցուցադրված Աղասի Այվազյանի աչքը ծոծրակին ներկայացման կազմակերպիչների եւ դերասանների։ Աղասի Այվազյանի աչքը ծոծրակին պիեսի ներկայացումը նվիրված էր հայոց մեծ ցեղասպանության 100-ամյակին։ Այն Արցախի Մայրբուհի տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի փոքրիկ լուման էր Եղեռնի Մեգդարիա իրողության քարոշչության եւ դատապարտման մեջ։ Այն մի փոքրիկ հյուլե է վաղեմության ժամկետ ճանաչող եղեռնական իրադարձություններին ճիշտ անուն եւ գնահատական տալու պահանջատիրության շղթայում։ Հայոց մեծ եղերնը եղերն էր բոլոր առումներով։ Հայերը պանթուրքիստական ծրագրի արդյունքում մեռնում էին բոլոր դարերի բոլոր մահերով աշխարհի առաջին ցեղասպանությունն ընդգրկում էր հայոց կյանքի բոլոր ոլորտները՝ մարդկայինից մշակութային, հոգևորից տնտեսական։ Այդ աննախադեպ կորուստներից հետո հայոց քանքարը նորից ծաղկեց, հայոց գենը ճյուղավորվեց, ոգին վերածնվեց։ Հայ արարված ցեղը մաշկի քրիստոնեական գույնով հարատևեց աներևակայելի պայմաններում, նորից ստեղծելով գրականություն, մշակույթ, արվեստ, տնտեսություն, կառուցեց եկեղեցի եկեղեցիններ։ Հարկադրաբար մահմեդականացած իսլամացած հայերն այսօր դառնում են իրենց արմատներին, մկրտվելով հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու։ Հանիրավի շարունակվող ձգձգվող խնդիրներ ունենք իրավական հարթությունում։ Տասնյակ տարիներով արդեն մեկ դար շարունակվում է հայոց դատը, մնալով անավարտ Անելիքներ ունեն բոլորը, իսկ առավել սուր զգացվում է տնտեսագետների եւ իրավաբանների ակտիվ գործնեության կարիք։ ԼՂՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ վաստակաշատ իրավաբան Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Շուրա Օհանյանի խոսքով աչքը ծոծրակին պիեսի բեմադրությունը տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների մասնակցությամբ այդ միտումն ունի Ներվես հայոց ցեղասպանության 95-ամյակի կապակցությամբ որպես նշան, որպես հարգանքի եւ ՍԿ Թուրքի իրավաբանական ֆակուլտետը ներկայացրել է Պերձեթունցյանի ոդքի դատարանն է գալիս բեմադրությունը։ Դրանից հետո գտնելով որ մեր տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները ի վիճակի են ներկայացում տալու ճիշտ է ոչ որպես արհեստավար, այլ սիրողական մակարդակով, հետապես հաշվի առնելով որ արդեն ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցն է, այդ կապակցությամբ մոտ միտքը չեղացավ եւ քանի որ Վեներա Ավագիմյանի հնարավորությունները գիտեի, դիմեցի նրան բախաձեռնությամբ, որ հաշվի առնելով մեր բեմական պայմանները, ցանողության մակարդակը եւ ինչ չափով նրանք կարող են մարմնավորել համապատասխան դերեր, ընտրի համապատասխան պիես եւ այն ներկայացնենք, որը պետք է լինի որպես ոգեշնչում, որպես հարգանքի եւ սուքո турքի նշան մեկ դարյա տարելիցին։ Տեսնելով մեր ուսանողների այսօրվա այս վերաբերմունքը, այսինքն լուրջ վերաբերմունքը, գիտակցված վերաբերմունքը եւ այն, որ վերջապես նրանք շարունակում են այն այն սերունդների գործը, որը չպետք է կիսատ թողնել, հետեւապես ես զգում եմ նրանց շունչը, նրանց ոգին, այսօրվա նրանց կանչը, որ չի կարող անտարբեր լինել եւ որ նրանք դերնին շարունակող այն մեծ գործի, որը կիսատ է մնացել Սորդատը բազմաթիվ դրվագներ ունի, որոնք իրավական ձևակերպում դեռ չեն ստացել եւ հերոյ են միջազգային իրավական ատյաններում ներկայացվելուց։ Գուցե թե հայկական դիվանագիտության եւ իրավաբանության ոչ սերտ համագործակցության արդյունքում է նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման իրավական փաթեթը դուրս մնացել բանակցային գործընթացից, բայց կարծես թե առաջին փորձերը կան։ Վերջերս օրինակ Մեծի տանն Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինը Թուրքիայի համանadrական դատ դատարան ներկայացրեց Սիսի կաթողիկոսարանը վերադարձնելու պահանջով հայց, որի վրա աշխատել են հայազգի հայտնի միջազգային փաստաբաններ։ Աղասի Այվազյանի աչք ծոծրակին պիեսը նույնպես թվում է իրավական մի գործընթաց է, որտեղ վկան ամերիկան ներկայացնող Ուիլին բերանփակ չի հետևում իրադարձություններին, նա հուշիկ բացահայտում է ճշմարտությունը։ Ըստ սյուժեի թուրք մասխարի որդին Արիֆը սովորում է Միացյալ Նահանգներում։ Նա անտեղ Հրեշտակայակ իսկությանը, բայց արյան կանչով Ստամբուլի գրախանութներից մեկում գնում է թուրք հայերեն բարարան, Արիֆներ զրում է վերադառնում ուսանող ընկերուհու Ուիլիի հետ։ Մասխարը պատահականորեն տեսնելով բարարանը չի կարողանում զսպել զայրույթն ու ընդգծված արտահայտում է հակակրանքը ամերիկյան ազատ բարքերի հանդեպ։ Ամերիկուհու զբոսանքը հայկական տարածքում եւ պատահական հանդիպումը բացահայտում է Արիֆի հայկական արմատները։ իմ պատն է, թուրքերից թուրքը։ Չէ, հաստատ ինքն է։ Գիտեմ, որ կատակներ սիրում ես, բայց այս մեկը անհաջող կատակ է։ Այս անգամ չեմ կատակում, ինքն է որ կա։ Լավն է, եթե կատակ չէ, ուրեմն սխալվել ես։ Կարող եմ քեզ ուղեցել ծերիկի մոտ, որտեղ ես չեմ սխալվում։ Վերջ վերջո ինչ արտարոց բան կա դրա մեջ։ Քեզ համար մի ուզը չկա, բայց մենք ուրիշ ենք։ Ուրիշ։ Իսկ ես համոզված էի, որ ես ու դու մոտիկ ենք հոգեպես։ Լավ, լավ, մոռանանք։ Ասացիդ հավարտությունը արժանի է անշահության։ Կարող ես ինձ տանել այդ ցելիկի մոտ։ Պետք է որ։ Ինչ ես կարծում։ Իմ ենթագիտակցությունն անգիտակցականը չլսեցին քո ասածը։ Մոռացիր, սիրելի ինքեր, մենք ես այդ շատ բաներ ենք մոռացել։ Մտքումդ մնացել են Գլորիան, նրա ընկերուհին, Էլի ուրիշները, թվում է ոչ։ Ասածը գլորիայի նման չէ։ Հենց հիմա տարին ծայցել մի մոտ։ Կարծում ես հիշում եմ տեղը։ Խավեր մի կգա, ես քո հիշողության չափը լավ գիտեմ։ Արի ձեր քաշի։ Նապոլեոնն է սխալվեց, Կլինտոնն է սխալվեց։ Ինչ է, ես սխալվելու իրավունք չունեմ։ Ունես, ունես, միայն թե հենց հիմա տարին ծայցել մի մոտ։ Լավ, փոխեմ։ Ռագաստի զրույցում զուգահեռվում են երիտասարդ դերասանների եւ ուսանողների իրական տպավորությունները։ Սասուն Ավետիսյան, մասխարի դերակատար, տնտեսա իրավաբանական ֆակուլտետի տնտեսագիտության բաժնի առաջին կուրսի ուսանող։ Ինձ առաջարկվեց մեր դեկանի կողմից եւ ես շատ լավ ընդունեցի, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում ընդհանրապես թատրոնում խաղալ։ Իսկ դերը, որ խորհրդավոր է, որ գախնիկ է, Թուրքիայի մեծ գախնիկը եւ որը պետք է բացահայտվի։ Սկզբից ես լավ չէի ընդունում, իսկ հետո իմացա դա իմաստը, հասկացա եւ համաձայնվեցի ու խաղացի դերը ինքը հոգեբանական ցնցումներ ենթադրող դեր է։ Ամենայն դեպս եւ պետք է մարդ նաեւ ուժեղ լինի, կարողանա մի կողմ թողնել այդ զգայական զգացական պահը եւ դուք ինձ թվում է կարողացաք դժվարությամբ արդյոք, հեշտությամբ արդյոք այս հոգեբանությունն է, որ հանդիսատեսը սպասում է անպայման դերասանից։ Փորձել եմ ինչքան հնարավոր է անկեղծ դերը ոնց պահանջում է այդպես կատարել։ Չգիտեմ, հանդիսատեսը պիտի դատի իմ կատարեցի մասին։ Փորձեցի գոնե 1 վարքյան ձեզ պատկերացնել այն հայը, որը իրականում հայ է եւ շատ ուշ է իմացել դրա մասին, կարծում էր որ թուրք է։ Իմ կարծիքով, եթե դա մի փոքր չհասկանայի, չէի կարողանա այսքան անել։ Իսկ կարծում եք, որ մեր բոլոր թուրքացած հայերը մի օր կբացահայտեն, որ դա գախնիկ չէ, իրականում դա հանձր քողով ծածկված ինչ որ բան է, դիտավորյալ, գիտակցաբար, որպեսի իսկապես հայությունը նաև վերանա աշխարից։ Սա եւս ցեղասպանության հետևանքն է, շարունակությունն է։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով դա տեղի ունեցել այն պատճառով, որ այս ժամանակ վախեցել են հայ օգտագործելը, որովհետև իրենց ոչնչացնելու են, սպանելու են։ Դրա համար իրենք իրենց երեխաներին այնպես են դասիրակել, որ իրենք թուրք են, խորվերք են թողել, բայց եթե դու իմանում ես հայ ես, դա ուրիշ բան է արդեն։ Դա կարող է գախնիկ մնա։ Ոչ, արդեն գախնիկ չէ հիմա։ Հիմա գախնի հայեր կան Թուրքիայում։ Ու շատ բարձրացել է այդ ձայնը։ 100 տարի անցել ցեղասպանությունից, դուք ասում եք, որ ցեղասպանություն բառ որպես այդպիսին գոյություն չունի, բայց իրականում այն գոյություն ունի եւ պատկերացրեք, որ ամերիկուհի աղջիկը օգնեց բացահայտել։ Մենք ունենք դեռ սպասումներ, սպասում ենք Ամերիկայի կողմից ճանաչմանը ցեղասպանության, սպասում ենք Թուրքիայի կողմից ճանաչմանը ցեղասպանության։ Կարծում եք, որ 100 տարի անց չի ճանաչվել գոնե մոտ ապագայում։ Կարտասանվի այդ բառը, որովհետեւ արդեն գիտեք, ինչքան միջազգային Իսրայելային եւ հանրության կողմից եւ Եվրոպարլամենտ եւ Հռոմի պապ արդեն շատ բարձր ատյաններում են խոսում այդ մասին։ Պարզ է որ տարբեր տեղ խոսելու են, որովհետեւ դժբախտություն է պատահել հայերի հետ։ Ես չեմ ընդունում այն փաստը, որ 100 տարի է, որովհետեւ դա սկսել է Աբդուլ Համիդի ժամանակներից եւ շարունակվել է տարիներ։ Մինչև վերջերս Ադրբեջանի կողմից է կատարվեց այդ ջարդերը Սումգայիթում, Բաքուում։ Դրա համար պետք է մենք ուժեղ լինենք եւ մեր կամքը թելադրենք, ոչ թե սպասենք թե որևիցե մեկը անելու է դա մեր համար։ Եվ պետք է ամրա ամրապնդենք նաև գախնի հայերին եւ իրենց մեջքին կանգնած լինենք, որովհետեւ իրանք դրան սպասում են։ Եթե կատարենք այդքանը, իմ կարծիքով ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հայոց մեծ եղերնի 100-ամյակի խորհրդանիշը հիշում եմ եւ պահանջում։ Կարծում եք, որ ձեր դերով դուք հենց պահանջատեր եք։ Այո, պահանջատեր եմ, որովհետեւ մեր դերով ես ներկայացեմ ով թուրք էր, հետո պարզվեց որ ինքը հայ է։ Հաղթահարեց այդ դժվարությունը, այդ իմ կարծիքով չգիտեմ դա ոնց կարելի է նկարագրել։ Եթե հայ եմ, ընդունել եմ, ու հետո իմ դերի մեջ իհարկե ընդունել եմ եւ արդեն պահանջել եմ պայքարի երկը դրա համար էր ընդհանրապես Դավիթ Ղահրամանյան, Արիֆի դերակատար, Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնից հրավիրված դերասան։ Դուք ավելի շուտ բարձեցիք, որ հայ քան ձեր հայրը։ Ես ավելի շուտ պարզեցի ու ասեմ, որ կոնկրետ ինձ ասեին, որպես Դավիթի ասեին, որ ես թուրք եմ, Աստված չանի այդպիսի բան, բայց ես չգիտեմ օրինակ ինչ կանեմ այդ դեպքում, ինչ կարող է կատարվել մարդու հետ, որովհետև դա հոգեբանական ցաներ ինչ որ մի հարված է, որը որ խենթության աստիճանի հասնող հարված է։ Հենց Աղասի Այվազյանը իր պիեսում այդպես է վերջում լուծում տվել, որ հայրը խենթանում է։ Չնայած մենք, քանի որ ռեժիսորը իր ասելիքը ուներ, մենք մեր 100-ամյակի կապակցությամբ մեր ասելիքն ունենք, մենք դրան չենք անդրադարձել խենթանալուն, չենք անդրադարձել որ մենք անդրադարձել ենք, որ կան հայեր, որոնք մինչև հիմա ապրում են Թուրքիայում, իմ կարծիքով ու վստահ եմ, որ նրանք ստիպված են ընդունել իսլամը, այսպես ասած, բայց նրանք իմ կարծիքով մի բանտի մեջ են, մի վանդակի մեջ են, որից միշտ էլ ուզում են դուրս գան ու անպայման դուրս կգան։ Դրա համար, երբ որպես կերպար ես պիեսը կարդացի ու իմացա, որ այսպիսի կերպար է, որ պիտի ասվի, որ դու ոչ թե թուրք ես, այլ հայ, Աղասիա Էվազյանի գրվածով, այսինքն ինքը զգում էր, որ իր մեջ արյան տոկոսը կար, ինքը քանի որ բարարան էր գնել, այսինքն այդ բարարանը ինչ որ գենը կանչել էր, այո, գենը կանչել էր եւ այդ բարարանը գնաց, որ չգիտեմ ինչպես որ ասում են, հենց այնպես ոչինչ չի լինում, այդ բարարանը մի կամ նույն ոչ թե բարարանը, այլ ամերիկուհին ու ասեն որ Աղասարևազյանը հենց այնպես չի ամերիկուհի ընտրել, այսինքն ինքը այն ժամանակ եւ հիմա էլ գիտի որ Ամերիկայից մեծ քայլ է կախված, այսինքն այդ մի փոքր աղջիկը դա Ամերիկան էր։ Ամերիկայից կախված է բացահայտումը։ Թուրքիայի մեծ գաղտնիքը։ Այո, Թուրքիայի մեծ գաղտնիքը կախված է Ամերիկայից, կբացի այդ գաղտնիքը թե ոչ։ Նաև շատ ընտանիքների գաղտնիքներ։ Այո։ Գիտեք, հետա հետաքրքիր է նաև, որ դուք ավելի հեշտ հաղթահարեցիք այդ անցումը Թուրքից հային։ Ինձ թվում է դա նաև սերնդափոխության խնդիրն է։ Ներկայիս սերունդը 100 տարի անց արդեն 4-5-րդ սերունդն է, ու ինքը շատ ավելի հեշտ է այդ անցումը հաղթահարում։ Այդպես կարծում եք, թե ինձ պարզապես այդպես է։ Ես էլ եմ ձեր հետ համամիտ, որովհետև նույնիսկ թուրքը, երիտասարդ թուրքը մեծամասնությամբ այնտեղ էլ հասկանում են, որովհետև մարդիկ վերջի վերջո անխելք չեն, մարդիկ հետաքրքրվում են պատմությունով, մարդիկ փաստեր են են կարդում։ Փաստերը նրանց ներկայացնում նույն հենց թուրքերին։ Մենք հիմա էլ տեսնում ենք հերոստացույցով, որ թուրքեր կան, ովքեր եւ շատ կարեւոր դեր խաղացող թուրքեր, ովքեր ընդունում են դա։ Դրա մասին խոսում են, պարզապես նրանց, այսպես ասած, հերացնում են։ Այնտեղ էլ իմ կարծիքով երիտասարդները գիտեն այդ մասին, պարզապես ստիպված, քանի որ իրեն պետություն ունեն, դրոշ ունեն, իրենք իրենց դրոշն են պահելու, բայց ներքուս նրանք դրա մասին տեղյակ են, ասինքն ինչպես դուք ասացիք, երիտասարդի սերնդափոխություն կա, որը որ ուզում է ճշմարտությունը իմանա։ 100-ամյա փակի տակ էր հայոց ցեղասպանության փաստը թուրքերի կողմից եւ հատկապես դպրոցականների ուսանողների հիմա այդ փակը բացում է տարբեր ուսումնասիրություններով, տարբեր գրքերով, տարբեր պատմաբանների, տարբեր հոդվածներով եւ սերունդն էլ Թուրքիայում խոստովանում է, որ իրենց պարզապես տրված չէր կարդալ այդ գրքերը, նայել այդ ֆիլմերը։ Հիմա նրանք ազատորեն եւ դիտում են եւ կարդում են եւ փառք Աստծո նրանք պարզապես բարձրաձայն ասում են, որ ամաչում են իրենց նախնիների համար։ Նոր մի տեսանյութ եմ նայել, որտեղ մի թուրք, ելի երիտասարդ թուրք էր, ասում էր, ես որ արդեն փաստեր կարդացի, այսինքն արդեն վստահ եի, որ այդքանը մեր պատմության մեջ եղել է Թուրքիայում եղել է այդքանը, ասում է, որ ես հարցրել եմ իմ պապիկից, ասացի, ինչու, ինչի համար եք դուք այդքանը արել։ Նա պատասխանեց այսպես, որ մենք այն ժամանակ կոպիտ ասած ռոբոտացված էինք, մեզ ասում էին ճիշտը այդ է, եւ մենք գնում էինք այն ճանապարհով, որը որ մեզ ցույց էին տալիս։ Մենք չգիտեինք ինչ էինք անում։ Այսինքն նույնիսկ նրանց papերը, ովքեր երևի մասնակցել են ամեն ինչին կամ տեղյակ են կամ նորմալ էին ընդունում այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ նրանք հիմա արդեն հասկացել են, որ դա մեծ սխալ էր, որը որ պետք է ընդունել իր չգիտեմ էլ ինչ անել, որովհետև դա չգիտեմ, մի մեծ գլոբալ հարց է, որը որ մենակ ընդունելով չի համանափակվում։ Մարինե Գաբրելյան, Արիֆի ամերիկացի ընկերուհու դերակատար։ Միջև այսօր ամերիկան լուր է։ Դուք փորձեցիք որոշակիորեն բացահայտել ինչ որ գախնիկներ Այո, ես ճիշտն ասած կոնկրետ մարդկային տեսանկյունից փորձեցի դա անել։ Կոնկրետ իմ երկրի համար չեմ պատասխանատու Ամերիկայի, այլ կոնկրետ որպես մարդ, որպես Արիֆի ընկերուհին շատ լավ հասկանալով նրա վիճակը, որ նա ապարզում է, որ իր ապուպապը հայ էր։ Այ այդ տեսանկյունից։ Իսկ տեսակ, որ մի փոքր լուսանկարը, մի փոքր զրույցը տարիքի հետ, ծերունու հետ կարող է մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր փոխել։ Այո, այսինքն ճշմարտությունը բացահայտել, իսկ ինչու է լրում Ամերիկան։ Չէ որ նրանից այսօր շատ բան է կախված, հասկացան կան շահեր, կան մշտական շահեր, հավերժական շահեր, բայց ի վերջո նաև ժողովուրդներ գոյություն ունեն, ճակատագրեր գոյություն ունեն եւ ճշմարտություն գոյություն ունի արևի տակ։ Ժողովուրդ, ճակատագիր, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց երբ որ խոսում է քաղաքականությունը, այստեղ կարծես թե մի տեսակ ճակատագիր, ժողովուրդ արդեն ամեն ինչ հավասարվում են։ Երկրորդական են դառնում, որովհետև առաջնայինը քաղաքականությունն է, քաղաքական աշխարհն է։ Իհարկե, եթե Ամերիկան ընդունի, շատ շատերը կընդունեն ցեղասպանության փաստը, բայց Ամերիկան չի կարող այդ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա, որովհետև հասկանալի է, որ ինքը չի ցանկանում մի հարուստ երկրի, այսինքն Թուրքիայի հետ ինչու նա պիտի ինչ որ մի փոքր ազգի հայի համար իր կապերը խզի վատացնի։ Չէ որ Թուրքիան եկեք ընդունենք, որ հարուստ երկիր է, իրոք որ հարուստ երկիր։ Թերևս ոչ այնքան հարուստ որքան Ամերիկան։ Թերևս ոչ այնքան հարուստ որքան Ամերիկան, բայց շատ մեծ դեր է խաղում մի ամերիկուհի մի ընտանիքում parzեց մի մեծ խնդիր, մի մեծ գաղտնիք բացահայտեց։ Ամերիկան գտնում եք, որ միշտ է լռելու։ Ոչ, հավա մի օր որ։ Ես որպես հայ խոսեմ հիմա, որպես հայ հավատում եմ, որ կգա հատուցման ժամը։ Իհարկե կգա հատուցման ժամը, ամեն մեկս պետք է ընդհանրապես պատասխան տանք մեր արածների համար։ Եվ իհարկե Թուրքիան կհատուցի, եւ մենք էլ կպահանջենք միշտ։ Այդ 100-ամյակ ընդհանրապես կապ չունի, մենք միշտ դարեդար միշտ էլ կպահանջենք։ Մարիամ Սողոմոնյան, Մասխարի կնոջ Խալիդեի դերակատար, իրավաբանական բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող։ Ամենադժվար կերպարներից էիք դուք, ամենահակասական կերպարն էիք, որովհետև ստիպված էիք խաղալ անընդհատ եւ ձեր ամուսնու մոտ, եւ ձեր որդու մոտ։ Անընդհատ կարելի ասել հանգցնել տանկարակը, որը բռնկվել էր որդու եւ հոր միջեւ եւ հնարավորինս այդ լարված վիճակը հանել։ Իսկ որ պահի հասկացաք, որ իրականում ձեր ամուսինը հայ է եւ փորձեցիք համոզել, որ երբ նա արդեն եկավ տարիքի մոտից եւ երբ արդեն համատեցի, եթե նկարել եք նկարները, այդ պահից արդեն բարձր ամեն ինչ։ Եվ ինչ ապրումներ ունեցաք։ Ինձ թվում է ըստ կերպարի, կերպարը ինքը մաքուր թուրք էր։ Կինը ամերիկուհի մաթեմատիկան էլ դա բարձեց։ <laughs> Չգիտեմ, թրքուհին ինչ կզգար։ Իսկ որպես թրքուհի, ինչպես եք վերաբերում հայոց ցեղասպանության հարցին ինչպես կարող եք վերաբերել։ Ճիշտն ասած, հիմա Թուրքիայում շատ շատ թուրքեր են, որ ներողություն են խնդրում հայերից իրենց այդ պապերի, ապոպապերի կատարածների համար։ Ճիշտ է, այստեղ միշտ չէ որ կարող ենք ասել ազգություն, որովհետև մարդը մնում է մարդ եւ հիմիկվա Թուրքիայում կան մարդիկ, որոնք իրոք խիղճ ունեն, սակայն այն գլխավոր մարդիկ, կառավարողները, իշխանավորները դա ցավոք չեն հասկանում։ Նրանք չեն ուզում ընդունել, որովհետև նրանց ամենի հիմքում շահն է անկած։ Այսինքն նրանք պետք է հատուցեն տարածքներ եւ այլը։ Դուք սովորում եք իրավաբանական ֆակուլտետում եւ մենք դերևս շարունակում ենք հայոց դատը։ Հնարավոր է այդ դատը ձեր մասնակցությամբ լուծում ստանա, ձեր պահանջատիրությամբ։ Ճիշտն ասած ես չեմ ընդունում, որ ասում են հարյուրամյակ լրացել է եւ ամեն ինչ վերջացել է, եթե կատարվել է հանցագործություն, մանավանդ ազգի նկատմամբ, այդքան մարդու նկատմամբ, իմ կարծիքով այս բեռը սերնդեսերունդ պետք է փոխանցվի եւ եթե ոչ մենք, ապա մեր հաջորդողները պետք է կատարեն։ Այո, եթե փաստը կա, ապա դա պետք է ընդունել։ Ջեսիկա Համբարձումյան, Մարիֆատի դերակատար, տան սպասուհին եւ տանտիրոջ Մասխարի Սիրուհին, իրավագիտության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող։ Ես կավելացնեմ միայն մի բան, որ Թուրքիան հատուցելու է ամբողջ արասների համար եւ ամբողջ հայերի թափած արյան համար։ Դահլիճը լեցուն էր։ Աղասի Այվազյանի Արցախի բեմում երբևէ չբեմադրված աչք ծոծրակի ներկայացումը հաջողվեց։ Սորաբար դժվար է հայ դերասանի համար կերտել թուրքի դեր, հաղթահարել հոգեբանական խոչընդոտները, նրանց ձեռնարկներին բեմում ճշմարտացիություն հաղորդել, դահլիճին բրան մեջ հավաքել եւ հուզել, բայց երիտասարդ դերասաներին հաջողվեց, ինչից ավելի ուրախացան եւ զարմացան նրանց կուրսընկերներն ու մտերիմները։ Դավիթ Հովանիսյան իրավագիտություն երրորդ կուրս։ Այս միջոցառումը արտակարգ տպավորություն թողեց, շատ հոյակապես, շատ գերազանց էր եւ կազմակերպված, եւ դերասաններն էին շատ հաջող կատարում իրենց դերերը եւ ընդհանրապես նրանք ընդհանուր գաղափարը իրենց դերերի լիարժեք մարմնավորել են իրենց կերպարներում եւ արտացոլել եւ մենք հասկացել ենք, որ Թուրքիայում գոյությունն է մոտ 2 միլիոն ծպտիալ հայեր, այսինքն անձինք ովքեր հայ են եղել, սակայն հանգամանքների բերումով թե պետական ռեժիմի պետական քաղաքականության հետևանքով նրանք իրենց ինքնությունը կորցրել են։ Հիմա արդեն ժողովրդավարական շունչը Թուրքիայում զարգանում է եւ դրա հետ միասին նաեւ այդ ծպտալ թակուն գախնի հայերը արդեն բացահայտվում են աշճանաբար։ Շնորհակալություն։ Իրավագիտության 3-րդ կուրս Բարսեղյան Նարին եմ։ Տպավորված եմ, շատ լավ սովորող ուսանողներ էին, բայց չենք սպասում, որ նման արդյունքի կհասնեն։ Տաթև Ասերյան։ Հիացած եմ, ճիշտ ասած, չգիտեինք, որ նաև դերասանական մեծ տաղանդ ունեն եւ անգամ մտածում եմ, որ նրանք հետագայում կարող են շարունակել։ Համասար Հիմնադրանում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվել նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, բայց այս միջոցառումը առանձնանում է, քանի որ այն ներկայացման պիեսի տեսքով է բեմադրվել, շատ հաճելի էր եւ անսպասելի։ Ներկայացման ռեժիսորը Վեներա Ավագիմյանը տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի երիտասարդ դերասանների հետ աշխատելու փորձ վաղուց ունի։ Որքանով կարող է հայ երիտասարդը պահանջատեր լինել եւ ազդել միջազգային հանրության վրա, որովհետեւ աղջիկը գուցե անպաշտպան, գուցե հզոր, ամերիկաներ, որից մեծ բան է կախված եւ որի խոսքին համենայն դեպս աշխարհը սպասում է։ Ցավոք, ցավոք դա ճիշտ է, բայց ինչպես Աղասի Այվազյանն ասել, նրանք հավաքածու են, իսկ մենք դարերից եկող ժողովուրդ ենք, մեզ մնում է հիշել մեր արմատները, հավատալ մեր ուժին, ինչպես հավատացինք 88-ին եւ պատահական երևույթ չէր 80-ի շարժման սիմվոլիկ երաժշտությունը։ Կարծում եմ հասկացան ինձ, որ շատ հնարավոր է կարելի է նույնատիպ շարժում սկսել եր արեմուտքում հաղթել նորից դիրանալ մեր հողերին, մեր պապական հողերին։ Ինչու ոչ։ Ես երբեք եղերնի թեմայով չեմ լացել։ Միշտ իմ համակրությունը տվել եմ այն հայրենով պայքարել եմ միջև մահ մուսալերցիներին, զեյթունցիներին, Ղարսի բնակիչներին։ Նրանց ավելի են պաշտպանել, քան նրանց, ով ովքեր ցույց փոս գնացել մարտվերեն, այսինքն պայքարող, մարտնչող արյուն եմ Իրակներում եռում եւ ես դա եմ ուզում։ Իսկ դուք ինչով կարող եք պահանջատեր լինել։ Ես չեմ պահանջում։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք հրամայենք մենք հասնենք դրան, որ ինքներս հրամայենք։ Պահանջում են թույլերը։ Ես ցանկանում եմ մենք ուժեղանանք ու ինքներս թելադրենք աշխարհին, որտեղ մենք ունենք այդ իրավունքը։ Ուղղակի կորցրել ենք։ Ներկայիս ուսանողները մեր ապագա մասնագետներն են, որոնց ուսերին է շարունակել եւ ավարտին հասցնել հայոց դատը։ Սերունդների երկխոսությունը գուցե թե կտա ցանկալի արդյունք, չէ՞ որ ի վերջո մի փոքր ավելի հեշտ է ընդունել խավել papերի, քան սեփական մեղքերը։ Թուրքիայում ծայր առած ժողովրդավարական գործընթացների եւ հայ նոր սերնդի հետեւողական պահանջատիրության արդյունքում 100 տարի անց հնարավոր է ի պատիվ իրենց երիտասարդ երիտասարդ թուրք սերունդը ապաշխարությամբ մաքրի նախնիների կուտակած մեղքերը կանխելով սպասվող ցեղասպանությունները։ Ավարտվեց Ցարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 3-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք